a formas de te spratein kai u koidas hoti hai argia i tu spaidas a poiusin deixon ido pos egrapsas kalos lian axio sei darenai idu sun horosoi semero de hypage kai aristeson cae hupo tu aristu tacheos eltze. Calas ho horas! Calos hoi genuito!